ու բարի մաղթանքներով ողջունում ենք մեզ հենց նոր միացած բոլոր ռադիոընկերներին։ Նոր ու հետաքրքիր թեմաներով մշակութային լուրերով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Այսօր հոկտեմբերի 17-ն է Չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ խորվա ծրագրի մասին համարոտ Թոֆենկյան հիմնադրամը Քաշաթաղի շրջանում ակտիվ բնակարանաշինարարական աշխատանքներ է իրականացնում վերաբնակեցմանը աջակցելու նպատակով։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային նորություններ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի ռեկտոր տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Թոքմաջյանի հետ Վարդուի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի կրթօջախի ավանդույթներին եւ կրթական մակարդակին վերաբերող հարցեր։ Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Թուֆենկյան հիմնադրամը Քաշաթաղի շրջանում ակտիվ բնակարանաշինարարական աշխատանքների իրականացնում վերաբնակեցմանը աջակցելու նպատակով։ Առաջարկում ենք լսել Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Արցախում Թուֆենկյան հիմնադրամի միջոցներով վերջին տարիներին վերաբնակեցման եւ բնակարանային օգնություն վիրավոր զինվորներին ծրագրերի շրջանակներում ակտիվ բնակարանաշինարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Մասնավորապես այս տարի նախատեսված է Խաշաթաղի շրջանի Հերիկ եւ Հակ համայնքներում երկու առանձնատուն հանձնել վերաբնակիչ ընտանիքներին։ Բացի այդ, ընթացիկ տարում արդեն 3 բնակարան է շահագործման հանձնվել վերաբնակություն հաստատած ընտանիքներին, եւս 2 բնակարան էլ կառուցվել եւ շահագործման է հանձնվել վիրավոր զինվորների աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Հիմնադրամի գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով բարեգործական ծրագրերը նպատակաուղված են Արցախի ազատագրված պատմական տարածքներում վերաբնակեցման խթանմանը, որի արդյունքներն արդեն իսկ նկատելի են։ Հիմնադրամի պատասխանատուն գոհնակությամբ է նշում, որ այս ընթացքում ավելացել է իրենց բնակարանաշինարարական ծրագրերից օգտվողների թիվը, բնականաբար նաև քաշաթաղում վերաբնակվող ընտանիքների թիվը։ Գործադիր տնորենը հավաստիացրել է, որ իրենց ծրագրերը շարունակական են լինելու եւ արդեն մինչեւ տարեվերջ մի քանի ընտանիք ուսուցանելիքներ բնակարանամուտ տոնելու առիթ կունենան։ Բնակարանը, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա ընթացքում երկրորդն է, որ լալիս ենք Սիրիա հայերի, մի հատ նաև պիտի տանք երրորդը, որ Վայոց ծորից եկած հայու համար է, իր համար, Երեք բնակարանա լինում այս տարի բնակացման ծրագրի դեպի շրջանակներում եւ իհարկե երկու հատ բնակարան հանցնել ենք զինվորների համար, դա վիրավոր զինվորների օգնության ծրագիրն է։ Հանցնելու ենք եւս երկու բնակարան հյուսիսային հաշատավում, հերիկում եւ հակում, ուրեմն մինչև տարեվերջ մենք թե զինվորների եւ բնակեցողների համար մոտավորված կլինենք 7 բնակարան։ Նպատակը ազատագրված դարացների դերապենակությունն է։ Մենք տարիներ է իբեր այս ծրագիրը իրագործում ենք եւ կոհենք, որ բավականին հետաքրքրություն կա, կա ոչ միայն Հայաստանից եւ Արցախի տարբեր շրջաններից, արդեն ունենք սիրիահայեր, որոնց օգնել են կան ապրեն ստեղ, օգնել են լիբանահայերի, իրակահայերի Իդեպ օրերս Թուֆենկյան հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ Քաշաթաղի Գետամեջ գյուղում բնականամուտ է տոնել Սիրիայի Դամասկոս քաղաքից գյուղում վերաբնակություն հաստատած Ալմաջյանների ընտանիքը։ Ընտանիքի հայրը Արթին Ալմաջյանը Սիրիայում մասնակցելով պատերազմական գործողությունների վիրավորում է ստացել, որից հետո 2015 թվականին որոշել է տեղափոխվել եւ բնակություն հաստատել Քաշաթաղի Գետամեջ գյուղում։ Հենց այստեղ էլ ընտանիք է կազմել ու հիմնավորապես կապվել հայրենի հողին։ Զբաղվում է հողագործությամբ, անասնապահությամբ, ծրագրեր ունի նաև ձեռք զարկելու մեղվապահությանը։ Մի ինքը անունը Աշակ Զագարյան, ինքը օգնում այս միջև եկա, ստեղ ապրում եմ, համ Տուֆինկյան հիմնադրամ հիմա տազատուն սարքում են ինձ համար։ Ապրում եմ հող մշակում, ծառը թմբում, անասունը պահում։ Գինիկս աշխատում ապրոցը։ Ես Սիրիա Դամասկոս եկա, ուղի Ղարաբաղ ընտիրաստ։ Դաշտը ծորեն գանգարի փանումը, բայց այս տարի առաջին տարի մի քիչ վատա գարգուդը խփելա, աս ոչինչ։ Շնորհակալություն հայտնելով Թուֆենկյան հիմնադրամին Արթեն Ալմաջյանը նշում է, որ յուրաքանչյուր նորաստեղծ ընտանիքի, հատկապես վերաբնակչի համար, խիստ կարևորություն ունի բնակարանային խնդրի լուծումը եւ սեփական տանիք ունենալը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ լավն է ավելի Ախ մի պահետ դա ես ժամանակը քեզ կտանեի Այն հին այգին Որտեղ ծիծաղը չէ լրում Որ ծեր մի մարդ Միշտ պահպաղակ էր վաճառում Աննմանը իմ երևանը Ոչ մի տեղ էլ նրա նմանը Չի եղել չի էլ լինի Իմ քաղաքը անցյալ ունի Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, պաշտպանն եմ ես քո անվեր։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, խաղաղ պահենք երկինքը մեր։ Սիրած աղջիկ, իմ սիրելի, դժվար է քեզ սերվից սիրել, հրաշք աղջիկ, քեզ քեզ համար, խաղաղ պահենք երկիրը մեր։ Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար Պիտի պահենք անպարտ երկիրը մեր Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի Հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Արցիվն եմ ես կոլերների Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Որդին եմ քո կաջարի հայոց մայրեր արյուծածին երկինք առնա ծաղոտքը ձեր հայոց մայրեր հենց ես համար խաղաղ պահենք երկինքը մեր Վայվող մոմի համար, ձեր սիրո համար, պիտի պահենք խաղաղ երկիրը մեր Հանուն կյանքի գալի ու մանկանցի ծաղի, հանուն մեր պատմության պիտի հաղթենք Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար Պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի Հանուն թապված արյան պիտի հաղթենք Հայկական ժամանակով 15:30 է 30 րոպե լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Արլինգտոնի միջազգային կինոփառատոնի մոտալուտ սկիզբն ազդարարվել է Բոստոնի հայ համայնքին հարգանքի տուրք մատուցելով։ Օթերթաունի Մոսեսյան կենտրոնում հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցել անապատի ագրավներ հայ ցեղասպանության մասին պատմող փաստագրական ֆիլմի պրեմիերա։ Ֆիլմի հեղինակն ու ռեժիսորը Մարթա Հյուսկն է։ Սա Մոսեսյան կենտրոնի է ֆիլմի փառատոնի միջև առաջին համագործակցությունը, որտեղ հպարտությամբ ներկայացվում է մրցանակակիր ֆիլմը ի նշան հայոց ցեղասպանության եւ հայ համայնքի հանդեպ հարգանքի։ Այս միջոցառումով կատարվում է ամենամյա կինոփառատոնի բացումը, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 1-ին Արլինգթոնի արևելյան մասում գտնվող Կապիտոլ թատրոնում։ Անապատի ագրավներ ֆիլմը նկարահանվել է հայազգի Լևոն Պարյանի հեղինակած գրքի հիման վրա, որտեղ ներկայացված են նրա պապի Լևոն Յոտնախբարյանի հիշողությունները, թե ինչպես է հուսահատ պայքարել ոչ միայն կենթանի մնալու, այլև 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունից իր ժողովրդին փրկելու համար։ Պարյանի աշխատանքները նվիրված են հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Foreign Policy փորձագետները նրան դասել են 2015 թվականի 100 առաջատար համաշխարհային մտածողների շարքում։ Նոր 2018-19 թվականների համերգաշրջանի ընթացքում, որ մեկնարկել է սեպտեմբերի 22-ին, Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը հանդես է գալու մի շարք նախաձեռնություններով հետաքրքիր ծրագրերով։ Այդ մասին 3 հոկտեմբերի 16-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Դիրիժորի խոսքով հոկտեմբերի 18-ին մեկնարկելու է Խաչատրյանի 6-րդ միջազգային փառատոնը նվիրված Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակին։ Խաչատրյանական փառատոնը հոկտեմբերի 18-ից նոյեմբերի 13-ը ունկնդիրներին կներկայանա սիմֆոնիկ եւ կամերային համերգներով, մեծահամբավ մենակատարներով, հարուստ երկացանկով, երաժշտասերների մատուցելով անկրկնելի համերգային երեկոներ։ Փառատոնի շրջանակներում ընդգրկված է 9 համերգ սիմֆոնիկ եւ կամերային։ Հայաստանում գործնություն ծավալող արտիստները հանդես կգան փառատոնի շրջանակում, ասել է Սմբատյանը։ 2019 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին կանցկացվի հայ կոմպոզիտորական արվեստի 10-րդ հոբելյանական փառատոնը։ Այս համերգաշրջանի ընթացքում Սիմֆոնիկ նվագախումբը կներկայացնի բազում համերգներ, հանդես կգան հետաքրքիր մենակատարներ։ Նախատեսված է ավելի քան 25 համերգ։ Կոլեկտիվն ունի հետաքրքիր երկացանք եւ արտերկրից հրավերներ ստանալիս մշտապես փորձում է ներկայացնել հայկական սիմֆոնիկ երաժշտությունը։ 2019-ին Վաքախումբը հանդես կգա Տիգրան Մանսուրյանի Հոբելյանի նվիրված համերգներով։ Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանն իր հրամանով թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար է նշանակել ռուսաստանաբնակ ռեժիսոր Կարեն Ներսիսյանին։ Անցյալ տարի հոկտեմբերի 31-ին վախճանվեց անվանի բեմադրիչ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ 4 տասնամյակից ավելի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Շուրջ 1 տարի թատրոնը գործում էր առանց գեղարվեստական ղեկավարի։ Երեք հրավիրած ասուլիսին թատրոնի երկարամյա տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանը հայտարարեց, որ հրաման է ստորագրել Ռուսաստանաբնակ ռեժիսոր Կարեն Ներսիսյանին Երևանի ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար նշանակելու մասին։ Այսպիսով հանգուցալուծելով մոտ 1 տարի տևած թատրոնին նոր գեղարվեստական ղեկավարի փնտրտուքը եւ դրա հետ կապված զանազան խոսակցությունները։ Դուկլասը ցիկլուր է մշակութային ասպարեզից։ дарю ей все, что в сердце у меня. Как люблю твой ласковый рассвет, Ведь такого солнца в мире нет. О, моя страна, забыть тебя нельзя. Ты солнцем окрещенная, И нежная, и гордая, неприступная, великая. Եվ անմար լույսով ոքի լցնի, թող երկինքը քո խաղա հա, հա, հաղորդումն է եթերում։ Այսօր հոկտեմբերի 17-ն է Չորեքշաբթի։ Մեր հաղորդումները կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք աշխատանքը եթերում։ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Թոքմաջյանի հետ Վարդուի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի կրթօջախի ավանդույթներին եւ կրթական մակարդակին վերաբերող հարցեր։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն ուսանողներին բացի տեսական գիտելիքներ հրամցնելուց մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև գործնական դասընթացներին ու փորձուսուցումներին։ Համալսարանի Երևանի ներկայացուցչության հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում ավարտվեցին օրեր առաջ ուսանողների համար կազմակերպված գործնական դասընթացները։ Համալսարանի ռեկտոր տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհանես Թոքմաջյանի հետ մեր զրույցը կրթօջախի ավանդույթներին ու կրթական մակարդակին առավել մերձ ծանոթանալ ստանալու փորձ էր։ Պրոֆեսորը ներկայացրեց նախ ուսումնափորձնական գործընթացները։ Վերջերս մի խումբ մենք ուղարկել ենք Լեհաստան, մի խումբ ուղարկել ենք Թբիլիսի։ Խնդիրը այստեղ մեկ անգամ վան չի վերաբերում, սա գործընթաց է։ Մենք ունենք Երևանյան ներկայացություն, որտեղ գործում է հանրակացարան, գումարած լսարաններ, գումարած լաբորատորիաներ համալիրը, որտեղ ներուսանումները արդեն երկրորդ տարին է։ Սկզբնական շրջանում քանի դեռ չկար հանրակացարանային մասը, նրանք իրենց կեցությունը ապահովում էին։ Ովքեր կարողանում էին սեփական, ովքեր չէ, մենք վարձում ենք Աշոտ Անդրեանենց դպրոցում հանրակացարան։ Հիմա մենք մեր ունենք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ տեխնիկական բուհերում չկան բոլոր այն լաբորատոր անհրաժեշտ սարքավորումները Շուշիում, Ղարաբաղում, որոնք անհրաժեշտ են որակյալ մասնագետներ պատրաստելու համար։ Դրա համար նրանք մի մասը անցնում են դասերի Երևանում։ Նաև դասախոսներ կա, որ գա այստեղ դաս են տալիս, դրանք ընդհանուր գործընթացի մեջ են։ Հիմա մենք ունենք այդպիսի ուրեմն համալիր, որտեղ մեր ուսանողները գնում են եւ անընդհատ են գնում, ոչ թե մեկ անգամ վաբան է եւ հիմա ասենք մի խումբը գնում է, մյուսը գալիս։ Այնտեղ անց են կասնում այն պարապմունքները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան լաբորատորիաներ, նաեւ Երևանում ապրող պրոֆեսորներ եւ դոցենտներ են դասավանդում նրանց, նրանք էլ են այստեղ գալիս եւ այսպես կազմակերպվում է ուսումնական գործընթացը։ գործ Փորձուսություն բառը այստեղ շատ առանձգական նշանակություն ունի, որովհետև դա ոչ միայն փորձուսություն է, այլ դա դասերի մի մասն է։ Ի տարբերություն 20-րդ դարի 21-րդում, երբ որ ակտիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են, մենք օգտագործում ենք նաև on-line դասերը, իրականացնում ենք այդպիսի պարապմունքներ, բայց կարևորը գլխավորը նա է, որ խիստ մենք նվազեցրել ենք այն տեսական մասերի մատուցման համար հատկացող ժամերը ի օգուտ գործնականի։ Դա բակալավրին է առանց մշտապես վերաբերվում բակալավրիատին, որովհետև հիմա տեսական այլ ռեչոային լեկցիոն պարապմունքների իրականացման անհրաժեշտություն այդքան չկա, ինտերնետը լիքն է այդպիսի դասախոսություններով, որակյալ դասախոսություններով։ Շատ հիմա առաջի պլանում է լվում, որպես երեխաները կարողանան իրենք իրենց ձեռքով իրականացնել ինչ-ինչ գործողություններ իրենց մասնագիտություններից կապված։ Նրանք լինում են գործարաններում, նրանք լինում են լաբորատորիաներում։ Դրա զուգահեռ նաև Երևանում նրանք այցելում են մշակութային միջազգային միջոցառումների, որը անհրաժեշտ որպես քաղաքացի դասիրակելու համար։ Մոտ շուրջ այսօր մեր այդ համալիրը 440 մետր տարածք ունի, ունի լսարաններ, ունի կեցության վայր, այնտեղ հենց կան բազմաթիվ լաբորատորիաներ եւ դա կամպուսի գաղափարն է։ Ինչ օգուտ են երեխեքը դրանից ստանում եւ ինչքան են ուզում գնան, ես կարծում եմ սա հաջողված ծրագրերից մեկն է, որը իրականացվել է մեր հոգաբարձների խորհրդի նախագահ Արա Վազիրի Հարությունյանի նախաձեռնությամբ եւ կյանքի է կոչվել գործում է արդեն Պարոն Թոքմաջյան, մի խումբը լավագույն դեպքում քանի հոգի է ուղարկվում։ Միջև 20 հոգի։ Ղեկավարով միջև 20 հոգի մնալու տեղ ընդեղ կա, գնում են եւ նաեւ մենք դա օգտագործենք այդ համալիրը, նաեւ օգտագործելու ենք դասախոսների վերապատրաստում կազմակերպելու համար։ Այսինքն դա նույն մեր համասարանն է ուղղակի այնտեղ։ Երբ որ տարբեր կորպուսներում, ասենք Մոսկվայի համասարանը ունի տարբեր տեղ ամբիոններ, կորպուսներ եւ այլն, սա մեր ներկայացությունն է Երևանում։ Ունենալու ենք նաեւ այդպիսի հնարավորություններ էր երեխաներին նաև դուրս բերելով Հայաստանի սահմաններից։ Նախատեսում ենք հաջորդ տարի նաև մասնակցություն մեր ճարտարապետների մասնակցությունը դիպլոմային աշխատանքների մրցույթին ոչ դա Մոսկվայում չի լինում հիմնականում քաղաքներից մեկը լինելու է նաև փորձությունում անցնեն այլ երկրներում ես նպատակ ունեմ նաև զարգացած եվրոպական երկրներում ինչպիսի ասենք Ֆրանսիան սա խիստ անհրաժեշտ է Չինաստանի հետ կապերը պիտի ստեղծենք սա խիստ անհրաժեշտ է երեխաների աշխարհայացքը բացել, բարձրացնել, դե փոխելու եւ իրենց ուժերին հավատալու ուղղությամբ։ Հնարավոր չի ամբողջ խումբը լավ մասնակից դառնա, բայց ամեն խմբի դե 1 2 3 հոգի լավ մասնակից դառնան եւ լրացնեն այն բացը, որ այսօր մեր մոտ կա տեխնիկական մասնագիտությունների գծով, գյուղատնտեսական մասնագիտությունների գծով, կարծում եմ, սա շատ կարեւոր կլինի։ Իսկ երկրորդ խումբը կամ հաջորդ խումբը, որ պետք է ուղարկեք փորձուսուցման, երբ է լինելու եւ որտեղ։ Դա անընդհատ է։ Նույն ձեւի Երևան գնալը ուսման անընդհատ է։ Անցյալ տարի մենք ուղարկել ենք շուրջ 1000-ից ավելի ուսանող օր Երևանում ենք անցկացրել։ Հիմա ամսական 1-2 անգամ սենց խմբերը գնում են։ Գնում է մի խումբը, հետո մի քանի օր անցնում է մյուսն է գնում։ Այս ամիս մի քանի օր հետո նորից կգնա մյուս խումբը։ Այսինքն այստեղ զուգահեռվում են գործնական եւ տեսական գիտելիքները եւ գիտելիքները չի կարող լինել առանց գործնական ինժեներական կրթություններում, գյուղատնտեսական գիտություններում եւ այլն։ Եթե մարդը գյուղատնտես պիտի դառնա, նա ցանել չգիտի չգիտի, բուժել չգիտի եւ այլն, ինչքան ուզում ես տեսություն հումանիտար կրթություն չի։ Եվ այս տեսակետից ամբողջ աշխարհում գործնական պարապմունքներին շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Իսկ ինչ կարծիք եք, երբ որ երիտասարդը, կարծում եմ, սա համընդհանուր խնդիր է եւ դուք ունեք ձեր կարծիքը, երբ որ բուհի շրջանավարտը ստիպված է լինում վերապատրաստման դասընթացներ անցնել եւ երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերել։ Եթե ուսանողը 4 կամ 6 տարի սովորել է ինչ որ բուհում եւ 6 ամսում ընդամենը պետք է վերապատրաստ ասվի մենք հիմա ունենք այդպիսի ծրագիր։ Դուք կողմ եք այդ ծրագրին դեմ եք։ Դարձը մի քանի մասից է բաղկացած ձեր ասած, ընդհանրապես կրթությունը պերմանենտ երևույթ է եւ անընդհատ պետք է կրթվել եւ ցանկացած վերապատրաստման ես կողմ եմ։ Երկրորդ հարցը նաեւ որ ինչպիսի լավ բուհ է լինի, դա եթե լինի աշխարհի ամենալավ բուհն է, ընդհանուր գիտելիքները բուհը տալիս եւ ինչ որ նեղ ուղությամբ աշխատելու համար վերապատրաստումը միշտ ցանկալի է։ Երրորդը մենք ինչ որ ժառանգել ենք խորհրդային կրթությունից, որը շատ բարձր մակարդակի կրթություն ընկերություններ, նույնպես պիտի հիշեք, որ այնտեղ բուհը ավարտելուց հետո երիտասարդը 1-2 տարի աշխատում էր տվյալ ուղղությամբ խորանալու համար եւ մասնագետեր դառնում վերջապես արտադրությունը։ Հիմա մենք ուզում ենք այդ արտադրությունը հետ քաշենք, բերենք մեզ մոտ, որը ավելի կարճ տևի։ Մանավանդ մենք հիմա դիվերսիֆիկացիայի խնդիր ունենք, երբ որ մի մասնագիտությամբ ավարտողը կարողանա տարբեր ուղություններով աշխատի եւ երկրորդ մասնագիտություն աշխարհը փոխվում է եւ ընեն չի որ միշտ այդ նույն մասնագիտությունով գործ կա։ Օրինակ եթե ասենք ջհամատ օղանդակարարման մասնագետը, ինժեները կարողանա նաև գազի գծով աշխատել, դա շատ լավ կլինի, որովհետև ըստ էության նա իր գործը միշտ ավելի լայն վիճակում կփնտրի։ Ստեղ խնդիրը երկրորդ մասը ձեր խնդրի ասած, որ ավելի լուրջ մաս է, դա նա է, որ իսկ եթե բուհում ոչինչ բան չեն սովորեցնում, եւ դապերը կարտոն է ստանում, ուրեմն սա էլ իր երկու մասն ունի պատասխանի։ Մի մասը դա են երեխաներն են, որ ուզում են սովորի եւ անպայման ինչ որ բան սովորում են, բուհի իհարկե մակարդակից, դեղ աշխատող դասախոսներից կախված եւ այլ այլն։ Մյուս մասը չեն ուզում սովորեն եւ չեն կարող այսօր նրանց բոլորին հեռացնել, որտեղ սոցիալական խնդիր կա, կա բուհերի պահելու խնդիր եւ այլն եւ այլն։ Սրանք մենակ բուհի հարցը չեն, սրանք պետության հարցերն են։ Ես կարծում եմ ամբողջ աշխարհում ես շատ երկրներում եմ եղել, ծանոթ եմ բավական լուրջ քրթական համակարգեր ունեցող երկրների, օրինակ Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Չինաստանի, այնտեղ էլ 20 հոգանոց խմբում 20 էլ մասնակից չեն դառնում, էլի 3-4 հոգի մասնակից դառնում։ Մնացածը ավելի ցածր որակավորում են ձեռք բերում։ Ինչքան գյուղը ավելի ռեյտինգով բարձր է, այնքան է թիվն է մեծանում եւ ստեղ ես ավելի կարեւորում եմ ոչ թե քանիսն են նրանցից մասնագետ դառնում, այլ այդ քանիսը որ դառնում են, ինչքան խորն են դառնում, ինչքան խորը կարող են կազմակերպել։ Մասնավորապես մեր համասարանում անցյալ տարի մենք ունեցանք նաեւ դեպքեր, երբ մեր ուսանողը միջազգային օլիմպիադայում ոսկե մեդալ նվաճեց վրացիների, ադրբեջանցիների ուսանողների հետ պայքարում հիդրոտեխնիկայից։ Սա բավական հուսադրող է եւ մենք այս տարի ունենք Լիբանանում կորսուսուցմացած ուսանողներ։ Լավ ուսանողներ շատ ունենք։ Հիմա ժամանակն է լիքն է ինֆորմացիա, մտածելա պետք սովորացնել նրանց եւ պետք է սովորացնել նաեւ գործանել, նաեւ պրակտիկ գործանել, որը փորձում ենք անել։ Գործնական պարապմունքների եւ փորձուսուցման գործընթացի վերաբերյալ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի տեխնոլոգիական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողներ Թերեզա Ներսիսյանի եւ Սոնյա Ծադրյանի կարծիքն այսպեսին է։ Ուսանողին մեծ հնարավորություններ է տալիս իրեն ավելի հարմարավետ զգալու եւ ավելի խորացված դասընթացների մասնակցելու համար, որ նրանք գնում են Երևան եւ այլ համալսարանների հետ կապ են հաստատում եւ նրանք ավելի են խորանում իրենց մասնագիտությունների մեջ։ Տեսականով չի կարող ուսանողը աշխատանքի տեղավորվել եւ որպես լավ մասնագետ աշխատել ինչ որ մի գործարանում, հաստատությունում։ Մեր համալսարանը մեծ հնարավորություն է ընձեռել մեր ուսանողներին համալսարանից դուրս պարապմունքներ անցկացնել դասընթաց ուսանողներ ավելի խորանալ իրենց մասնագիտության մեջ, ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերել եւ դիրապետել գործնական հնարավորությունների։ Մարտա Թադևոսյանը, Ջանիտա Գրիգորյանը եւ Ինարա Վարդանյանը նույն համալսարանի գյուղատնտեսական ֆակուլտետի ուսանողներն են։ Նրանք նույնպես նոր են վերադարձել Երևանում կազմակերպված գործնական դասընթացներից։ Ես համաձայն եմ Սոնյայի հետ, որ տեսական գիտելիքները շատ քիչ են, նորմալ մասնագետ դառնալու եւ աշխատանքի ընդունելու համար։ Եվ մեր համասարանը ընձեռում է նման հնարավորություններ, որպեսզի լավ մասնագետ դառնան։ Հատկապես գյուղատնտեսության մեջ կարևորվում է ավելի շատ պրակտիկ դասընթացները։ Իհարկե մեր համասարանում ես կոնկրետ մեր մասնագիտության հնարավորություն է տրվում պրակտիկա դասընթացների մասնակցելու, որ մեր արտադրամասի շնորհիվ մենք կարողանում ենք այնտեղ գործնականորեն անել այն, ինչը կանչնում ենք տեսականորեն։ Սակայն շատ հետաքրքիր էր նաև Երևանում անցկացված դասընթացները, որտեղ մենք այցելում ենք գործարաններ։ Կոնկրետ այս անգամ այցելեցինք Ջրի գործարանը, Բալահովիտ գյուղում, Ակվայանը գործարանը, որտեղ հնարավորություն ձեռնվեց մեզ մասնակցել տարբեր գործընթացների, ջրի շշալցմանը, պիտակավորմանը, ինչպես նաև ականատես եղանք լիմոնադների արտադրությանը։ Շատ հետաքրքիր էր եւ մեկ ակակալում ենք, որ մյուս անգամ կայցելենք տարբեր գործարաններ, պարոն Թոքմաջյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր կազմակերպիչներին, որոնք նախագծել են այս դասընթացների անցկացումը։ Աղջիկները արդեն նշեցին, որ մեզ մեծ առավելություններ տվեցին մասնակցել Երևանում տարբեր գործնական կամ պրակտիկ աշխատանքներին։ Մենք գնացինք գործարաններ եւ տեսանք այնպիսի պայմաններ, որոնք ինձ թվում է Ղարաբաղում չեն կարող տեսնել։ Ի տարբերություն աղջիկներին ես կուզենայի ընդգծել, որ մեր համասարանը հոգացել է նաեւ գեցության պայմանների եւ ծախսերի մասին, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում։ Հատկապես պարոն Թոքմանջանին։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ միջոցով։ Այսօրը ծնվել են Կլոդ Անրի Սեն-Սիմոնը, ֆրանսիացի տնտեսագետ եւ փիլիսոփա, Իվան Լազարևը, ռուսական բանակի հայազգի զինվորական, Մաթեոս Մամուրյանը, հայ մանկավարժ գրող եւ հրապարակախոս, Անդրեյ Գրեչկոն, խորթային ռազմական գործիչ, Կարլոս Աբովյանը, հայ նկարիչ, Eminem-ը երաժշտական պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր եւ դերասան։ Եկատերինա Գամովան ռուս վոլեյբոլիստ։ Վահե Թադևոսյանը հայ ֆուտբոլիստ։ աղջի աղջի շորը տացա աղջի համուտա դաշի խալը տացա Սյուզանը, Սյուզակը։ Շորերը տացա, աղջի համուտա, դոշից խալը պյացա։ մեր այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։